вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у сёлетні юбілей у владимира караткевича а 26 лістапада пісьменніку споўніцца 75 пройдзе без таго маштабу і той феерыі якія былі характэрныя для яго папулярнасці і творчасці у самыя неспрыяльныя да беларускай культуры часы брэжнеўскага застою у не будзе ні прадстаўнічай навуковай канферэнцыі, якая б зрабіла пераацэнку караткевічавых твораў і апублікавала шэраг сенсацыйных адкрыццяў ані новага тэлесерыялу паводле дзікага палявання караля стаха і нават зусім творчая ідэя зборкі песень розных музыкаў на вершы караткевіча здаецца не даспее да выдання канчатковага сидзі хоць выдатных кампазіцыяў напісалася дастаткова іх аўтары як правіла жывуць сёння ў падпольлі таму песні не прагучаць калі ідуць на бардаж то і поўніць полымя прасцяг Даверху мачты экіпаж Цвікамі прыбівае сцяг у фармальна прынамсі суверэннай беларусі умовы для беларускай культуры аказались больш неспрыяльныя чым за брэжнеўскім застоем тады пісьменнікаў заціскалі але ўсё ж такі іерархія жыхароў парнасу выбудоўвалася пераважна паводле талентаў сёння карціна ў прынцыпе перакуленая з ног на галаву дастаткова сказаць, што ўсе народныя пісьменнікі і паэты Беларусі, а гэта найвышэйшае ў іерархіі званне, апынуліся ў загоне і ледзьве не ў падпольлі. У набліжанай да ўлады з мэтаю канчатковага задушэння групцы беларускіх літаратараў народных няма шырокавядомых і масава чытаных няма. І гэта сведчыць, што калі б Караткевіч ці не самы вядомы і чытаны, а таму па сутнасці народны не памёр 20 гадоў таму, дык сёння апынуўся б у сітуацыі Васіля Быкова. Быў бы выціснуты за мяжу, а імя ягонае трапіла б у чорныя спісы дзяржаўнага выдавецтва. Даўно здалася нават сталь. і толькі зараз мы памром. Пад сцягам, што прадоні хваль. Знікае разам з караблём. Аднак з нябожчыкамі прасцей. Яны самі не адкажуць на пытанне, з кім вы, майстры культуры. Затое кожны можа адказаць за іх. І тут нас непазбежна чакаюць усялякія скандалы, канфузы і кур'ёзы. Бадай самым яркім эпізодам сёлетняга юбілею Караткевіча і стане такі вось кур'ёз з выданнем у дзяржаўным выдавецтве кнігі ўспамінаў пра Караткевіча. З афіцыёзныя кнігі выкінулі такіх дасведчаных калег пісьменніка, як паэт Сергей Законнікаў і такіх прызнаных літаратурных спадкаемцаў Караткевіча, як у владимир орлоў а ўрэшце ці не самага блізкага сябрука юбіляра народнага паэта беларусі рыгора барадуліна дастаткова згадаць што ў вядомай паэме пра лысую гару яны караткевіч барадулін увогуле фігуруюць як адна асоба і іхныя прозвішчы пішуцца праз злучок зрэшты кур'ёз гэта бадай самая вялікая помста караткевічу на якую здатныя сённяшнія выдавецкія стала начальнікі у помста за ягоны талент за незалежнасць і за Беларусь за ўсё тое што так муляе цяперашняму рэжыму у крыві краіны нашай белі прыходзіць час смяротных сном і нашай волі карабель дня скораны ідзе на дно. У гэтай праблемы ёсць і больш глыбокае дно. Вечная тэма права на вобраз даўно памерлага літаратара. Звычайна тут уздымаюць галас сваякі. Маўляў, хто заўгодна не мае права выказвацца пра майго бацьку ці дзеда так, як гэта б не спадабалася мне памятаю дачка аднаго клясыка беларускай літаратуры расстралянага ў трыцатыя гады і надоўга забароненага выразала цэлыя кавалкі з ягонага роману перад першай публікацыяй твора ўжо ў наш час маўляў чытач не так зразумее што хацеў сказаць бацька усяго такіх купюр набралася 8 дзясяткаў у выніку ў рамане горад займалі немцы а ўлада пры гэтым заставалася савецкая і наадварот у Можна толькі ўявіць, што б сказаў сваёй клапатлівай дачцы пісьменнік, якога яна выставіла ў такім нягодным для клясыка святле. Усё ж такі этыка літаратуры і яе аўтараў гэта этыка паралельнага жыцця, не таго, у якім жывуць жонкі з дочкамі дарагога таты, якія з лёгкасцю распаўсюджваюць сваю ўладу і на тое паралельнае жыццё. Нездарма столькі твораў і столькі пісьменнікаў у нашай літаратуры дагэтуль застаюцца за кадрам публічныя ўвагі, бо ляжаць у куфрах, на якіх сядзяць дарагія спадкаемцы. І сёння ў вечны наш працяг. У неба на світанні. уздымуць нас як волі сцяг якога і богу нельга зняць можна зразумець іхнае права на кватэру нябожчыка альбо на даход ад перавыдання ягоных твораў у але права на вобраз. У дачыненні да культуры гэта самае сапраўднае вераломства, спекуляцыя на сваяцкіх пачуццях, гіпертрафаваны эгаізм. Ці магчыма ўявіць сабе, каб права на свой вобраз пісьменнік сам перадаваў нашчадкам у запавеце. Абсурд так не бывае. Дык адкуль тады такое права бярэцца ў жыцці. Дзяржава, якая заяўляе свае правы на вобраз пісьменніка, нічым не адрозніваецца ад той дачкі, якая перапісвае творы і біяграфію бацькі. У выніку нічога большага за кур'ёз ад усяго гэтага не застаецца. бы да свайго сёлетняга юбілейнага кур'ёзу паставіўся сам караткевіч. Напэўна, так, як ён і ставіўся да падобных рэчаў, напрыклад, да ордэну, які атрымаў на свае 50-тыя угодкі. У сённяшняй перадачы з успамінаў сучаснікаў мы паспрабуем пачуць голас пісьменніка і ягоную жывую рэакцыю на дзяржаўную апеку. радыё свабода вострая брама напярэдадні юбілею у владимира караткевича мы гаворым пра адносіны пісьменніка да дзяржавы яе функцыянераў і ўзнагарод у Такім чынам некалькі гісторыяў жыцця ўладзіміра караткевіча і яго дачыненняў з уладамі. Першую распавёў алесь Петрашкевіч, драматург і энцыкляпедыст, які тады, калі ўсё гэта адбывалася, працаваў загадчыкам аддзела культуры ЦК кампарты Беларусі. Гісторыя пра драўляную царкву. Загадчик отдела культуры ЦК приходит на работу рановато. Звонок. Поднимаю трубку и чую, что вы там робите, вашу мать. Я кажу, Владимир Семенович, что здарылось? Добрый день. Здорово. Что здарылось? Это мне у вас попытаться, что здарылось? Только что позвонил митрополит Филарет и просил позвонить у ЦК, тому что в такой-то вёсце разбирают церкву 17-го стагодия без одиного цвека, зроблена под оховой державы. Я говорю, да это некий бренд. Не бренд. Братка, поможи. И я с полным, так сказать, уполненностью обещаю, Владимир Семенович, зроблю все, что могу. Звоню райком, пытаюсь окна райкома, робить выгляд, что ни, ничего не ведаю, але также мне обещая, как я, Короткевичу, и я его прошу мне завтра позвонить. На завтра он мне не звонит. Звоню. Ну что ж с церквой? А, вы знаете, кто-то ночью облил бровна соляркой и сжег положил трубку, звонок. Здорово, Олесь, здорово. Я уже все ведаю. Я говорю, ну, добро, что ты сам ведаешь. Мудаковатая ваша ЦК, и все вы мудаковатые. А тебе я поважаю за пьесу про Скорину, написанную «Застоеться». Вот такие короткие, все. Абсолютно точная реакция, абсолютно точная его поводина в данный момент попадку. другая сённяшняя гісторыя пра ордэн які караткевіч атрымаў на свае 50тые угодкі гэта была адзіная дзяржаўная ўзнагарода ў ягоным жыцці згадвае мастацтвазнаўца изабела гатоўчыц якая працавала разам з жонкай пісьменніка валянцінай у гэта была нечаканая вельмі справа для володзі і для ўсіх володзя атрымаўся з аднога боку вельмі незалежна а з другога боку ён не любіў што называецца мелькаць і вось аднойчы калі володзя спомніўся 50 гадоў але гэта ўжо быў час калі многае змянілася калі ўжо не клімат помягчэў і мы дазнаёмся што володзе прысуджана ўзнагарода яму прысуджаны ордан дружбы народаў Валя вырашыла гэта святкаваць. Ордэн балоце ўручалі ў саюзе пісьменнікаў. Сабралася даволі многа народу. Караткевіч выйшаў на сцэну і мы ўсе уціснулі голову ў плечы, тому што Володя быў на падпіці. І па меры таго, як ён стаяў на сцэне і гаварылася пра мова аб узнагароддзе, Ён п'яніў на нашых вачах усё больш і больш У маёй памяці тая вечарына 1980 -го году засталася першай такой, калі ў бітком набітай зале пануе абсалютны ўсеагульны ўздым бо мы студэнты толькі дапалі да беларушчыны толькі стварылі сваё першае аб'яднанне толькі зразумелі што сапраўднае вызнаванне беларусі справа небяспечная і падпольная да таго ж гэта быў пік папулярнасці караткевіча чыя кнігі імгненна разыходзіліся непамыснымі па сённяшніх часах накладамі а І вось уся гэтая публіка, сабраўшыся ў адной зале, рабіла для сябе адкрыццё. Аказваецца, нас такіх шмат. І тут мы можам чуць і гаварыць пра свае ідэалы, не хаваючыся і нават аднымі толькі вачыма. Бо дастаткова погляду, каб адчуць, што іншы думае і перажывае тое самае. Ці ж маглі мы ў такой эўфарыі бачыць, што наш кумір і цэнтр увагі Караткевіч на падпітку. А калі на падпітку, дык гэта было настолькі ж важна для нас, як развязаны матузок на чаравіку. Калі Караткевіч выйшаў да мікрафону, дык сказаў літаральна: «Без вас я нішто. А што нам яшчэ было трэба для таго, каб той вечар застаўся ў памяці на ўсё жыццё. потым быў банкет былі накрытыя столікі з гасціннасцю караткевічаў і володя перада ўсім чесным народзе павясціўшы гэта сказаў што гэты ортан заслужыў не ён яго жонка зняўшы ортан ён павесіў яго на навалю паколькі ўсім было весело і ўсе танцавалі то ордзен незаўважаны упаў на зямлю і потым яго паднялі ён быў сплюшчаны і ўжо дрэнна напамінаў тую ўзнагароду якую атрымаў Так закончылася гісторыя караткевічавага ордэна, але аказваецца, у яе была свая не менш запамінальная перад гісторыя згадвае паэт Сергей законнікаў, які ў той час працаваў загадчыкам сектара мастацкай літаратуры ЦК КПБ. Надышоў 1980 год. 50 гадоў караткевічу трэба святкаваць. І я прыходжу да Алесандры Фанычаку зміна і кажу. Прапаную, улічваючы заслугі валодзі. Давайте мы прадставім у ЦК КПСС яго на ордэн Леніна. Ну ты загнул, Він же закаренелый националіст. Я кажу, э, володя ніякі не нацыяналіст, а ён просто сапраўдны патрыот Беларусі. Кузьмін зморшыўся, А як Александр Іфанович наконт трудавіка. А трудавік гэта быў ордэн працоўна чырвона сцяга на чыноўніцкім жаргоне. Александр Іфанович падумаў, сказаў: если только Пётр Миронович сваё слово скажет. Машэраў сказаў тое слово, і дакументы былі аформлены пайшлі ў Маскву. Нарэшце, у самы прытык да юбілею прыходзіць з Масквы стужка. І аказваецца, валодзе ўзнагароджаны, але не трудавіком, а ордэнам дружбы народаў. Караткевіч аднёсся да ўсёй гэтай вултузні мітусні як заўсёды з гумарам вельмі шаную кажа гэты ордэн Таму што я і праўда дружбу народаў усё жыццё ўмацоўваю тут у беларусі я беларускі нацыяналіст калі я вучыўся і працаваў на украіне то быў украінскім нацыяналістам на свой урачысты вечар володя прыйшоў з ордэнам і пад вяселены чаркаю і ў кабінеце Масіма танка дзе звычайна распраналася начальніцкая багема караткевич адкалоў нумар Ён у прысутнасці ўсяго начальства зняў свой ордэн і прашпіліў мне на штрыфель пінжака. Панасі, браце, я ведаю, што гэта не яны, а ты спрыяў мне атрымаць узнагароду. Была такая сцэнка, як у гогулюўскім рэвізоры. адбывалася далей мы ўжо ведаем Але высвятляецца, што і не з гэтага эпізоду пачалася ордэнская гісторыя. Пачалося ўсё звіншаванне караткевічу ад першага сакратара ЦК КПБ кісялёва. Машэрава, які адпраўляў паперы на ўзнагароду ў Маскву, на той час ужо не было ў жывых. Працягвае Сергей законнікаў. Калі прыйшла стужка, што ён узнагароджаны, Тихон Яковлевич Киселев отлетал с делегацией в Болгарию. И помощник э, Тихона Яковлевича Виктор Яковлевич Крукол хутенько знайшел меня и сказал, «Сережа, немедля звяжи меня с Короткевичем». Зип хочет говорить Тихон Яковлевич, поменьшевать его. Я одразу побег у хату туды, звоню, открывая двери Валя, жонка. Я кажу, где Володя? Кажу, в ванной лежит, мыться. Я кажу, так, давай табуретку, у тебя шнур долгий телефона. Кажу, есть мы это подключаем з валею я цягну табуретку ставлю каля яго ён з пены высовывае галаву кажа а чаго ты тут сядзіш у маёй ваннай кажа володя все нормально все выдатна цябе ўзнагароддзілі ордэнам прыйшла стужка да ты што ну праўда зараз ты будешь гаварыць ціханам якулечым кісялёвым да не жартуй ты браце не жартуй дай мне дамыцца я кажу володя я тебя прошу дай сюды руку ён высовывае руку з пены я ему укладаю трубку телефонную і кажу бачучы что трошки ён не ў тым настроі кажу володя ты нічога не рассказываем ты просто яму падзякуй так спокойно просто не гавару фразами потому что по твайму языку будзе бачна якім ты стане то яшчэ нічого не ўцяміў але трубку узяў то Я кажу, можна, злучайце. Ціхан Якаліч гаворыць, а я слухаю гэта ўсё, што <laughs> ён гаворыць. Владзімир Семёнович, мы вас так паважаем. Вы такі ў нас ну, унікальны чалавек, і ён ты праўда яго вельмі любіў і паважаў. І вот яму добрыя словы гаворыць, гаворыць, а валодзя, так як я яго навучыў кароткімі фразамі, кажа: дзякую, пастараюся апраўдаць давер. За кожным <laughs> абзацам, значыць, ціхана Якалюча ідзе Дякуй, постараюся апраўдаць давер. Потым, калі это ўсё закончылася, адключыўся телефон, я сяжу на табурэце, гляжу на яго, а ён увесь у пене, алаваўся ў пене, все ў пене. Ён кажа: так, слухай, а чу ты тут сядзіш? Мажна ўладцы савецкага часу ва ўспамінах сведкаў у параўнанні з сённяшнім кіраўніком выглядаюць шмат больш памяркоўнымі і абачлівымі яны не імкнуцца пераставіць іерархію талента ўзног на галаву а наадварот падлашчваюцца да выдатных літаратараў самае простае тлумачэнне гэтага ў тым што яны не маюць такой безраздзельнай улады як сённяшні яны не апошняя інстанцыя ёсць яшчэ москва якой яны даюць справаздачу у тым ліку пра росквіту рэспубліцы нацыянальнай культуры. Таму і іх адносіны да свавольства таленту найчасцей паблажлівыя. Пра гэта сведчыць апошняя на сёння гісторыя гісторыя пра Машэрава. Згадвае Алесь Петрашкевіч. Машэраў кажа, паедзем выбіраць месца для музея архітэктуры і быту на адкрытым паветры. Так позвони Короткевичу, он много ведая, мы его возьмем с собой. Звоню. Добрый день, Владимир Семенович. Ти добрый ранец. Здорово. Я кажу, вот такая справа. И он каже, ай, братка, як это цікаво и хорошо. Олеж. Я говорю, что Олеж? Я уже взял на грудь. Я говорю, много взяли? Ну, так, норму взял. Я говорю, ну, прошайте сами. Я могу прикрыть, конечно, скажу, что не знайшов, не дозвонился. Але поездка такая, я разумею, я разумею, что такое музей. Ну, не столько на, на машину, сколько. Приеду. Коли что, я на тебе зверну. Я говорю, ну, зверни, коли. <laughs> Я все чекал, как же на меня это все зверне. Приехал. Нормальный, нормальный, короткий, все. Машину вышел, машину сели, едем. Нечто говорили, а потом стало тихо. И Короткевич скажет, Петр Миронович, вы не Машеров. Вашу фамилию зрусификовали. И вы француз. Моншер, Машер, зрусификованная Машеров. Машеров рассмеялся, а Короткевич каже, ну, а когда я что-нибудь заморозил, Петр Миронович, так это Петрашкевич виноватый. Он так удивился, почему Петрашкевич. А он говорит, мне позвонил не до того, а после того. <laughs> Значит, я писал нараз про Машерова и высветлил, что прозвище Машерова – Машера, не Машеру, Машера, батька его Машера. гісторыям пра караткевіча не можа быць канца бо кожны эпізод ягонага жыцця распавядаецца як показка прычым з розных ракурсаў новая і ніякая кніга мемуараў не змесціць цэлага гісторыі пра караткевіча злучаюцца не ва ўспаміны а ў цэлы жанр ці то літаратуры ці то гарадскога фальклору прычым гэта толькі пачатак жанру у Сённяшняя вострая брама дзясятая па ліку складаецца з такіх гісторыяў. Я лаўлю сябе на адчуванні, што патэнцыял такіх перадач невычэрпны. Мабыць, у гэтым яшчэ адзін феномен свавольнага таленту. З ягонага гледзішча кур'ёзам становіцца не тое, што найлепшага сябра не ўключылі ў памінальны зборнік, а сам факт выхаду гэтага зборніка ў афіцыёзным выдавецтве.